Nis Jeter, Put, Sima en Misra. Die mensen van die stede Sora en Estaol was van hulle nageslag. Die nageslag van Salma was die mensen van Betleem, Netwefa, Atrot Betloa, en die ander helft van die mensen van Menegot, en die Sora mensen. Die schrijversfamilies het in Jabes gewoon. Hulle was die families Tira, Sima en Soka. Hulle was Kenite, die nageslag van Gamat. Hamad was ook die voorvader van die Rekab-familie.